Si origjinë fjale, edhe Maula gjithashtu të dy emrat e kanë origjinën nga një fjalë e vetme që i thotë Waliye, Yeli. Wali është koha e shkuar e foljes dhe Yeli është koha e tashme, që kuptimi i saj është të jesh afër diçkaje, t'i jesh afër diçkaje pranë saj ka raste dhe ngjitur me të. Ky është kuptimi gjuhësor, gjuhësor origjina e kësaj fjale. Dhe Allahu subhanahu wa taala e ka qujtur atë person i cili e merr përsipër merr përsipër diçka, qoftë ai ba baba, domethënë prind, apo qoftë sipërmarrës për diçka tjetër wali, sepse ai është më afër se çdo kujt tjetër në lidhje me këtë çështje dhe me këtë problem dhe prandaj e ka marrë atë përsipër. E ka qujtur Allahu subhanahu wa taala wali. dhe ua sjell atë mbasi ai ka qenë më afër nxehtësisë së tij edhe tymit të tij uleni bashkë me ju që të hajë me ju sepse ai ka vujtur për ti duke duke u lodhur për ta për ta bërë atë ushqim thotë thotë walie hu domethënë që ka qenë pranë tij ky është kuptimi gjuhësor i fjalës walie Edhe emri i Allahut subhanahu wa taala al-wali do të thotë që Allahu i madhëruar i ka marrë i ka marrë në dorë të gjitha çështjet e krijesave të tij. Ai i rregullon të gjitha gjërat që janë në në dorën e robit në në në dorën e çdo kujt qoftë. që Allahu i madhëruar ka marrë përsipër të gjitha çështjet e krijesave të tij, efemen hua kaimun ala kulli nefsin bima kesebet, domethënë që Allahu është ai i cili i ka marrë në dorë përsipër të gjitha të çdo, çdo person dhe çdo shpirt për atë që ai fiton. Ndërsa fjala maula, el maula, emri i Allahut subhanahu wa ta'ala el maula dhe ky është emri i dytë, Gjithashtu në gjuhën arabe vjen nga i njëjti kuptim el waliye. Mirëpo, po ta shikosh si emër kur kalon nga folja në emër, emri i parë është wali, kurse emri i dytë është el maula. Prandaj dhe dijetarët janë përpjekur që të bëjnë një dallim ndërmjet këtyre dy emrave. Dhe siç u kemi thënë dhe herë tjera, në gjuhën arabe, në mendimin më të saktë të dijetarëve nuk ka sinonime. Nuk ka sinonime do të thotë që nuk mund të ketë dy fjalë në gjuhën arabe që të kenë të dyja të njëjtin kuptim në të gjitha aspektet. Mund të kenë të njëjtin kuptim në disa aspekte, por jo të njëjtin kuptim në të gjitha aspektet. Prandaj, po të shikosh në gjuhën arabe, dijetarët thonë që dashuria ka mbi 50 emra. Mirëpo, çdo njëra prej këtyre emrave, çdo njëri emër të përshkruan një një gjendje të veçantë ose një gradë të caktuar të dashurisë. Sikurse edhe shpata ka shumë emra, ose luani ka shumë emra, deveja ka shumë emra, e me radhë, të gjitha do të tregojnë një gradë të veçantë që s'e tregon tjetra. Megjithëse të gjitha shprehin atë që quhet dashuri ose atë që quhet luan e me radhë. Kështu që edhe në këtë lloj rasti, kur themi el maula dhe el wali janë dy fjalë, kuptimi i tyre është shumë i ngjashëm dhe prandaj dijetarët janë përpjekur që të bëjnë dallimin ndërmjet këtyre të dyjave. Prandaj dijetarët thonë që el maula do të thotë që Allahu subhanahu wa taala është sundues, është ai që i ka dhënë të gjitha mirësitë njeriut, edhe domthon dhe ky ky ky lloj fjale përdoret në gjuhën arabe me këto lloj kuptimesh. Domthon zotërues i diçkaje, sundues i saj, zotëri është ai që të bën, të bën një mirësi, maula quhet ai person i cili liron një skllav. Gjithashtu maula quhet ai person i cili e do një person tjetër. edhe është i dashur për të, quhet gjithashtu edhe ndihmues, ai që ndihmon quhet maula. Domethënë janë një numër kuptimesh të cilat i kanë përmendur dijetarët në kuptimin gjuhësor të fjalës el maula. Ndërsa dallimi ndërmjet emrit el wali dhe maula Domethënë po u tregoj që ka dy mendime dijetarësh në këtë lloj gjëje, sepse kam vënë re, disa dijetarë shkruajnë të dy këto emra pa u bërë dallim ndërmjet tyre, duke i përmendur sikur të dyja, të dy emrat kanë të njëjtin kuptim, edhe të njëjtat gjëra përmendin për të dyja, në një kohë që kemi disa dijetarë të tjerë, të cilët kanë treguar që ndërmjet këtyre dy emrave ka një dallim gjuhësor. Edhe Ata të cilët thonë ka dallim ndërmjet këtyre dy emrave thonë që El Wali quhet ai i cili ka marrë përsipër çështjet e tua. Ndërsa Maula quhet ai tek i cili ti mbështetesh, me të cilin ti mbrohesh në vështirësi, tek i cili ti kthehesh kur je në lehtësi, kur je në gëzim, kur je edhe në vështirësi. Prandaj thonë dijetarët që emri i Allah i Allah subhanahu wa taala el Maula ka të bëjë me besimtarët më shumë se sa ç'ka të bëjë me mosbesimtarët. Në një kohë që emri i Allahut el Wali, dhe ky është mendimi që po themi tash, sepse mendimi i parë i bën të dy baraz. Emri i parë el Wali ka të bëjë me të gjithë njerëzit, sepse Allahu subhanahu wa taala ka në dorë të gjithë çështjet e njerëzve, qofshin ata besimtarë ose mosbesimtarë. Këto dy emra janë transmetuar në ajetet kuranore në forma të shumta. Edhe këtu domthonë kjo është domthonë tash argumentet domthonë që tregojnë vërtetësinë e kësaj që po themi. Për emrin e Allahut subhanahu wa taala el Wali nuk kemi ndonjë numër të caktuar sepse është përmendur shumë herë. Është një numër shumë i madh. Prej këtyre ajeteve kemi fjalën e Allahut subhanahu wa taala, Allahu waliyu alladhina amanu, Allahu waliyu alladhina amanu. Allahu është waliji i atyre që kanë besuar dhe do ta shpjegojmë më mbrapa kuptimin që kanë dhënë dijetarët. I nxjerr ata nga errësira në dritë, ndërsa ata që kanë mohuar walladhina kafaru awliyahum at-taghut. Ndërsa ata që kanë mohuar evliat e tyre ose veli i tyre është taguti, Thot wali juaj është vetëm Allahu i madhëruar, vetëm vetëm Allahu i dërguar i tij edhe besimtarët. Vetëm ata janë wali juaj thot Allahu i madhëruar. Besimtarët të cilët kryejn namazin, japin zakatin dhe bien në ruku. Do vimë mbrapa inshallah që emri i Allahut El Wali nuk është emër i veçantë vetëm për të, por lejohet të thuhet edhe për besimtarët. lejohet të thuhet dhe për besimtarët, edhe do t'i përmendim inshallah me lejen e Allahut disa argumente, nëse na lejon koha. Edhe një prej argumenteve është ky që përmendëm se Allahu i madhëruar thot ueli juaj ndër të tjerë thotë janë dhe besimtarët. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Besimtarët janë evlia, domthon janë ueli, janë përkrahës, janë të e duan njëri tjetrin. Edhe kjo tregon që ky emër i Allahut subhanahu wa taala lejohet të përdoret edhe për krijesat. Dhe nuk është emër i veçantë vetëm për Allahu subhanahu wa taala, siç e kemi përmendur për disa emra të tjerë më të mëparshëm. Ndërsa emri tjetër El Maula është përmendur në 12 ajete kuranore. Prej këtyre ajeteve kemi ajetin e fundit të surës Bekare, ku thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna." Thot o Allah na fal, na mëshiro, anta maulana, ti je maulana, maulana që do thot përkrahësi jon, ndihmuesi jon, prandaj na ndihmo kundër kundër popullit mosbesimtar. Gjithashtu thot Allahu i madhëruar për këtë emër, Belillahu maulakum wa huwa khayrun nasirin. Përkundrazi Allahu i madhëruar është përkrahësi juaj dhe ndihmuesi juaj dhe ai është më i miri ndihmues. Është më i miri ndihmues për besimtarët. Është në surën Ali Imran 150. Pika tjetër është fjalët që kanë thënë dijetarët ose çka kanë thënë dijetarët në lidhje me këto me shpjegimin e këtyre emrave. Kemi zgjedhur prej këtyre vetëm dy fjalë për mos u zgjatur. Fjalën e Imam Kurtubiut, i cili ka ka folur për emrin e Allahut subhanahu taala taala al-wali dhe thot që dijetarët kanë shprehur në kuptimin e këtij emri shtat mendime. Shtat mendime. Të cilat janë mendime të ngjashme, Janë mendime të ngjashme që po të dëshirosh ose po po të meditosh në to mund që t'i bashkosh ato të gjitha bashkë. Prej këtyre mendimeve është që emri i Allahut subhanahu wa taala al-Wali al-Wali do thotë ndihmues. Prej këtyre mendimeve është që al-Wali është i barabartë me emrin al-Maula. Ë i treti është Që Wali do thot që Allahu i madhëruar ka ka në dorën e tij dhe posedon çështjen e çdo kujt. Mendimi i katërt është që El Wali do thot që Allahu i madhëruar i do besimtarët. Mendimi i pestë është që El Wali do thot përkrahës Dhe mendimi i gjashtë është që El Wali do thotë që Allahu i madhëruar i lavdëron besimtarët për punët e tyre të mira, ndërsa mendimi i shtatë është që El Wali do thotë që Allahu i madhëruar është afër besimtarëve dhe kemi ne kemi folur, kemi folur për emrin Allahu subhanahu wa taala El Qarib, që thotë i afërti, kemi folur dhe kemi treguar se ç'është kjo afërsi, edhe si është, e si mund të jetë dhe si përfytyrohet në lidhje me madhështinë e Allahut madhëruar. Ndërsa për emrin Allahut El Maula, thot Ibn Xheriri, Allahu mëshiroftë, në lidhje me ajetin që thot Allahu subhanahu wa taala, "Anta Maulana fansurna 'ala al-qawmi al-kafirin", ti je Maulana, prandaj na ndihmo ne kundër popullit mosbesimtar. Thot Anta Maulana do thot ti je përkrahësi edhe ndihmuesi jon. Kundër atyre që që të kanë konsideruar ty si armik o Zot, edhe të kanë mohuar ty, Sepse ne jemi besimtarë në ty, të bindemi ty, i zbatojmë urdhrat e tu dhe largohemi nga ato që na ke ndaluar, kështu që ti je përkrahësi jon dhe përkrahësi çdo kujt që të bindet ty. Prandaj na ndihmo ne të cilët jemi partia jote kundër popullit mosbesimtar. Këto ishin dy fjalë dijetarëve në lidhje me kuptimin e këtyre dy emrave të Allahut subhanahu wa taala, El Wali dhe Maula. Çfarë përfitojmë prej këtyre emrave? Kjo është ajo çështje vëllezër domethënë që i intereson dhe duhet t'i interesojë çdo besimtari. Dhe kjo është çështja më e rëndësishme. Ne kur kemi folur në fillim fare për shpjegimin e emrave të Allahut, kemi thënë që njohja e emrave të Allahut, njohja e cilësive të tij, njohja e madhështisë së tij, kjo është një nga çështjet më të mëdha për mos thënë që është çështja më e madhe, edhe me se me të vërtetë ashtu është, është çështja më e madhe që i intereson çdo kujt. O vëllezër, çdo person i intereson që të arrijë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj duhet që njeriu të jetë i vërtetë në atë që thotë dhe në atë që vepron. Është për t'u çuditur domethënë që kur flitet për Allahun subhanahu wa taala nuk kanë interes shumë njerëzit. Ndërsa kur u flet njerëzve për ëndrrat, kur flet për gjëra domethënë që u interesojnë të njohin të ardhmen e tyre, e shikon xhamin të mbushet plot. Kjo nuk është gjë e keqe që besimtarët interesohen njohin një çështje të fesë, e cila është çështje e mirë, dhe çështja e ëndrrave, por kjo tregon për realitetin në cilin ne jetojmë vëllezër. Që gjëja më kryesore që duhet t'i interesojë çdo besimtari është njohja e Allahut të Madhëruar, shikon tek besimtarët që nuk kanë interes. ose interesi është i vogël. Është më i vogël se sa, se sa kur bëhet fjalë për gjëra të cilat janë konkrete dhe ata kanë nevojë për to në jetën e tyre. Dhe kjo është fatkeqësi. A e kuptoni vëllezër që njohja e Allahut të Madhëruar është gjëja më madhështore që duhet të ekzistojë në zemrën e besimtarit. Prandaj thuhet, nëse dëshiron ta dish se çfarë grade ke ti tek Allahu i Madhëruar, atëherë shikoje çfarë grade ka Allahu në zemrën tënde. Edhe ne sot po tregojmë që njeriu do njeriu ka te Allahu subhanahu wa taala dy grada. Grada e parë është e përgjithshme dhe kjo është ajo që quhet al-wilaye. Është e përgjithshme, e cila i takon të gjithë njerëzve. Prandaj Allahu i madhëruar i furnizon të gjithë, kujdeset për të gjithë, i mëshiron të gjithë, qofshin ata besimtarë ose mosbesimtarë. Dhe është pranë tyre me dijen e tij, me dëgjimin e tij, me shikimin e tij, me fuqinë e tij, me suksesin e tij për besimtarët veçanti. Kjo është ajo që quhet al-wilaye al-amme. Përkrahje e përgjithshme që Allahu subhanahu wa taala i jep çdo kujt. Edhe kjo lloj gjëje nuk i nuk e bën njeriun që të ketë një veçanti tek Allahu i madhëruar. Ndërsa grada e dytë e kësaj që quhet el wilaje, që del prej emrit të Allahut subhanahu wa taala el wali, që do të thotë përkrahës ose ka kuptim të ngjashëm me këtë, të cilat i përmendëm më sipër, ky lloj është e veçantë për besimtarët dhe nuk e fiton askush përveç tyre. Përfytyroje veten tënde në këtë dynja, të cilën ti jeton. A nuk do ishte për ty diçka ideale, sikur të thoshte presidenti më i madh i botës, i cili zotëron ka botën në dorë, ose një person i cili ka pushtet shumë të madh në dynja, të thoshte vepro këtë gjë dhe ti je njeriu më i afërt tek unë. Edhe unë do të jap gjithë pushtetin tim, do kesh çfarë të dëshirosh ti, ke të drejtën të zgjedhësh, ke të drejtën që të veprosh. Ke të drejtën që ta ndërrosh në pushtetin tim. E kupton se si do ishte ky njeri, do ishte me fletë, do i dukshe vetja sikur ishte vetë ky mbret në vend të tij. Bëhet fjalë për njerëzit gjithmonë. Kjo është ngaqë njeriu i shikon rezultatet e kësaj gjëje në jetë, sepse e shikon se çfarë vlere të lartë ka mbreti. Vetëm mos harro një gjë. Se Allahu subhanahu wa taala është mbreti i vërtetë, është sunduesi i çdo gjëje. Në dorën e tij është çdo gjë. Dhe nëse dëshiron ti me të vërtetë që të jesh afër një mbreti të dynjasë, ta dish se mbreti i dynjasë do zhduket me gjithë mbretërinë e tij, ndërsa mbretëria e Allahut subhanahu wa taala nuk zhduket kurrë. Edhe sa më afër të kërkosh ti të jesh tek Allahu i madhëruar, aq më madhështor do jesh tek ai dhe te krijesat e tij, dhe aq më lart do të ngrejë Allahu subhanahu wa taala në këtë dynja dhe në botën tjetër. Edhe kjo është ajo fitorja e vërtetë, të cilën duhet ta kërkojë çdo besimtar. Fitorja e mburrjes përpara njerëzve me mirësi që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Por është duke u afruar, duke u afruar tek Allahu i madhëruar që të jesh me të vërtetë përkrahës i tij dhe të jetë Allahu subhanahu wa taala përkrahësi jot, walijuk. që ka marrë në dorë çështjen tënde, edhe të mbron ty në veçanti, edhe kujdeset për ty me një kujdesje të veçantë. Thotë Allahu subhanahu wa taala për këtë lloj përkrahje të veçantë, Allahu waliu alladhina amanu. Allahu subhanahu wa taala është përkrahësi i atyre që kanë besuar. I nxjerr ata nga errësirat në dritë. Edhe kjo është ajo që prekim ne prej kësaj përkrahje të madhe. Rezultati i kësaj përkrahje është që Allahu i madhëruar i nxjerr besimtarët nga errësirat në dritë. Dhe kjo është një prej rezultateve të mira të përkrahjes së Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu thotë Allahu thotë Allahu i madhëruar për njerëzit e veçantë të cilët ai përkrah, ala inna awliya Allahi la khawfun alehim wa la hum yahzanun. me të vërtetë ata që janë evlija, shumësi i fjalës wali, që do thotë që janë afër Allahut të madhëruar dhe Allahu është afër tyre, la khawfun alehim wa la hum yahzanun. Nuk ka frikë për ta dhe ata as nuk mërziten. Nuk ka frikë për atë që do të vijë dhe as nuk mërziten për atë që kanë lënë në dynja. Kush e armiqson atë që unë e përkrah dhe është i afërmi im, miku im, i kam shpallur atij luftë. A mendon dot që një një person i madh në këtë dynja i cili ka pushtet me me ka me qindra mijë ushtarë, të thotë ty kush është armiku jot, ai domethënë më ka hapur luftë mua. E mendon sa madhështore është, sa krenare është për besimtarin, kur e ndjen veten që nëse ai e përkrah Allahun siç duhet, edhe i bindet atij siç duhet, Allahu i madhëruar nënshtron çdo gjë, ushtrinë e tij, që nuk e di askush se kush është ushtria e tij, vetëm për mbrojtjen e tij. Dhe shembulli shembulli më i lartë për të gjithë është profeti sallallahu alaihi wasallam. Po të shikosh jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, ke për të prekur këto këto ide që po themi, ke për t'i prekur me duart e tua. Allahu i madhëruar është El Maula, sikurse thamë ai është El Wali. Edhe El Maula vjen në kuptimin e dytë që thamë, që është përkrahës i veçantë i besimtarëve, i përkrah ata në vështirësi dhe në rastet që nuk janë në vështirësi, I përkrah ata kur janë të gëzuar dhe kur janë të hidhëruar, dhe kjo është një përkrahje e veçantë të cilën s'e fiton askush përveç besimtarëve, thotë Allahu i madhëruar, dhalike bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirin la maula lahum. Kjo është sepse Allahu subhanahu wa taala është përkrahës i besimtarëve, ndërsa mosbesimtarët nuk kanë përkrahës. Allahu i madhëruar i përkrah besimtarët. Mirëpo ka vënë një kusht për këtë përkrahje. Që Allahu i madhëruar të jetë përkrahësi jot, t'i përgjigjet lutjeve tua, të jetë i afërti jot, të ka vënë një kusht, të cilin ti po e arrite, ke për të arritur këtë lloj grade kaq të lartë tek Allahu i madhëruar. Dhe kjo gradë është devotshmëria. Këtë gjë e ka shpjeguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që përmendëm më sipër, që është hadith qudsi, që thot Allahu subhanahu wa taala, "Men aada men aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb." Thot, kush armiqëson një mikun tim, unë i kam shpallur atij luftë, thot Allahu i madhëruar. Pastaj tregon Allahu i madhëruar se kush është ky wali, kush quhet wali, kush është ky person i afërt për të cilin Allahu i madhëruar shpall luftë krijesave të tij. Tregon Allahu i madhëruar që kjo lloj gjë nuk është e pamundur, është e mundur, mund ta arrijë dokush, mirëpo ka nevojë për durim. Ka nevojë për durim edhe mbi të gjitha për sukses prej Allahut të madhëruar. Thot edhe robi im nuk afrohet tek mua me ndonjë gjë më të dashur për mua, për mua sesa ajo që i kam bërë atij detyrë. Dhe kjo tregon që gjëja e parë e cila të afron tek Allahu i madhëruar është të kryesh detyrat që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Të largohesh nga të gjitha haramet, duke kryer detyrat që të ka dhënë Allahu i madhëruar dhe duke u larguar nga haramet, ti ke hedhur hapin e parë për te kjo gradë e veçantë, të cilën shumë pak njerëz e kanë arritur tek Allahu i madhëruar. Pastaj thot Allahu i madhëruar, edhe vazhdon robi të afrohet tek unë me nafile, me punë të mira që janë vullnetare dhe jo detyrë derisa unë ta dua atë. Domethënë, kur njeriu i kryen të gjitha detyrat dhe largohet nga të gjitha haramet, ai ka hyrë tek porta e kësaj grade të lartë për tek Allahu subhanahu wa taala. Mirëpo, akoma nuk e ka arritur dashurinë e Allahut të madhëruar. Prandaj thot Allahu i madhëruar dhe vazhdon njeriu dhe duhet të vazhdojë thot që të, që të kryej punë vullnetare derisa ta dua, domethënë kjo lloj dashurie arrihet mbasi të kryej këto punë vullnetare, derisa ta dua unë thot Allahu i madhëruar. Dhe kjo tregon që ta ta arrish dashurinë e Allahut dhe ta arrish një lloj grade kaq të veçantë tek Allahu i madhëruar, nuk është gjë e thjeshtë. Nuk është gjë e thjeshtë. Por ajo është e thjeshtë për atë që Allahu subhanahu wa taala ja lehtëson. Nuk është e pamundur, por ka nevojë për durim vëllëzër dhe sukses prej Allahut të madhëruar. Edhe kur unë e dua thot Allahu i madhëruar, atëherë un jam dëgjimi i tij që dëgjon me të, un jam shikimi i tij që shikon me të. Un jam dora e tij me të cilën ai vepron dhe këmbët e tij me të cilën ai ecën. Kan thënë dijetarët në shpjegimin e kësaj pjese të hadithit që Allah subhanahu wa taala qëllimi i hadithit është që Allah i madhëruar ja ruan këtij personi veshin e tij që mos dëgjoj haram. Ja ruan syrin e tij që mos shikojë haram. Ja ruan veshin dhe syrin që të veprojnë vetëm në ato që i ka lejuar dhe që i ka bërë Allahu detyrë dhe janë të pëlqyeshme që kënaqet Allahu subhanahu wa taala prej tyre. Sikurse ja ruan dorën e tij Ja ruan dorën e tij nga haramet, ja ruan dorën e tij që mos i dëmtohet, edhe ja ruan këmbën e tij që mos shkoj në haram, sikurse ja ruan atë nga dëmet që janë të dëmshëm për të në dunja dhe në ahiret. Edhe në fund fare e fundit që është rezultati i kësaj grade të lartë tek Allahu subhanahu wa taala është edhe nëse ai më kërkon mua, unë do t'i jap. Kjo është një gradë me të vërtet tepër e veçan të cilën se arrin çdokush. Taarraf ila Allahi fi rraha, jarifke fi shidde. Prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam ibn Abbasit, njife Allahun kur të jesh mirë, që të të njohë kur të jesh keq. Njife Allahun kur të jesh mirë do të thotë që ti t'i kryesh detyrat e Allahut subhanahu wa taala. do të thotë që ti të bësh sa më shumë nafile, ndash agjërim, ndash namaz, ndash sadaka, ndash edhe fjalë të mira, ndash edhe një buzëqeshje me vëllain tënd. Të gjitha këto janë punë të mira që të afrojnë tek Allahu subhanahu wa taala dhe ngrenë gradën tënde, nëse e kupton me të vërtetë se pse po i bën. Nëse e kupton me të vërtetë se përse po i vepron këto veprime. Thot, nëse më kërkon mua do t'i jap. Edhe nëse më kërkon mbrojtje do ta mbroj. Dhe kjo tregon ky hadith tregon që Allahu subhanahu wa taala heziton. Dhe hezitimi nuk do të thotë që Allahu i madhëruar nuk e di a ta veprojë, mos e veprojë. Por ky lloj hezitimi vjen nga që Allahu i madhëruar e urren që t'ia marr shpirtin besimtarit i cili e urren vdekjen. E urren vdekjen në aspektin e urren dhimbjet, dhimbjet e vdekjes. Prandaj dhe Allahu i Madhëruar nuk do t'i bëjë këtij keq nga që ky është robi i tij i dashur. Prandaj dhe po të shikoni një veçori që është vetëm e profetëve, që Allahu i Madhëruar, sepse ata janë kanë arritur gradën më të lartë të kësaj që quhet el-wilaye, tek Allahu i Madhëruar, Allahu i Madhëruar kur kur vdesin profetët, u dërgon melekun e vdekjes dhe meleku i vdekjes u merr leje atyre, a ta marr shpirtin apo jo. Ja? Kjo lloj gjë nuk ndodh për asnjë tjetër. Mos kujtoni se do gjeni sofista ose të tjerë që thonë kanë parë në ëndërr, siç tregon një prej tyre, që m'erdhi meleku i vdekjes në ëndërr dhe më tha, "A ta marr shpirtin, tha, jo, s'e kemi mbaruar akoma ndërtesën e universitetit tonë, sofistave." Pastaj vajti për herë të dytë dhe i tha, "S'e kemi mbaruar akoma." A më tha meleku i vdekjes, kur ta mbaroni, tha, më trego vetë tha pastaj. Kjo lloj gjëje është e veçantë vetëm për profetët e për askënd tjetër. Edhe kjo lloj gjëje tregon gradën e kartën e lartë që kanë këta njerëz tek Allahu subhanahu wa taala. Një gradë me të vërtetë tepër të veçantë, aq sa Allahu i madhëruar dërgon melekun e vdekjes t'u marrë leje, siç është transmetuar nga Musa alayhis salam ose Ibrahim alayhis salam ose të tjerë. Thuhet që Ibrahimit alayhis salam i erdhi meleku i vdekjes. Edhe i thotë thuhet që Ibrahim alayhis salam i tha Allahut a ia do të keqen i dashuri të dashurit të tij kur do të merrte shpirtin i tha Allahu i madhëruar Ibrahimit alayhis salam a dëshiron i dashuri mostakimin e dashurit të tij Gjithashtu dhe Musa alayhis salam i erdhi meleku i vdekjes i tha të marr shpirtin i tha kush je ti tha unë tha jam meleku i vdekjes i gjujti me shuplakë aq sa i nxori syrin E me radhë, kjo tregon gradën e lartë që kishin këta njerëz tek Allahu subhanahu wa taala. Kemi një çështje tjetër që ka të bëjë me atë që quhet el-wilaje, përkrahjen e veçantë që kanë besimtarët tek Allahu i madhëruar. Kjo përkrahje e veçantë u dhuron besimtarëve atë që quhet udhëzim. Allahu subhanahu wa taala është ai i cili udhëzon besimtarët dhe i përkrah ata, i ruan ata nga çdo e keqe. Unë po u them një gjë që besoj se çdonjëri prej jush e ka prekur atë që para se të udhëzoheshe. A nuk e ke vënë re që që para se ti të futeshe në besim Allahu subhanahu wa taala të ruante nga nga disa gjunahe? Të ruante nga disa gjunahe dhe ta mbyllte portën për të shkuar drejt tyre. Sepse kjo domethënë është prej kujdesit që ka Allahu për robin e tij besimtar, sepse Allahu e di që ky ky është një person që do ta hapë zemrën për besimin. Edhe sikur ti të bëje atë lloj gjunafi mbase Allahu s'ta lehtësonte që ti të bëheshe besimtar. Sepse do të mbylleshe e do të vuloseshe zemra me gjunafe, do nxiheshe edhe kjo kjo kjo ngjyrë e zezë sterr nuk do ta lejonte kurrë që të hynte drita e besimit në zemrën tënde. Prandaj thotë Allahu i madhëruar Allahu waliu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu është përkrahës i atyre që kanë besuar i nxjerr ata nga nga errësirat në dritë. Nga errësirat e humbjes në dritën e besimit. Nga errësirat e humbjes e shkatërrimit e xhehenemit, Allahu subhanahu wa taala i nxjerr besimtarët. I ruan ata edhe para besimit edhe mbas besimit. Normalisht Allahu i madhëruar sprovon robin e tij me disa gjunafe që t'i tregojë atij T'i tregoi atij shumë mësime, të cilat i kemi treguar edhe në mësimet e kaluara kur kemi folur për Allahun el-Hakim, për emrin e Allahut subhanahu wa taala el-Hakim, i urti. Mirëpo ka disa gjynahe në disa raste që Allah subhanahu wa taala e ruan në kohë besimtarin, sikurse udhëzon atë. Prandaj dhe është e pëlqyeshme që besimtari t'i lutet Allahut gjithmonë që ta udhëzojë rrugën e drejtë. Ihdina li mahtulife fihi min el haqi bi idhnik. I lutet, i lutet robi, besim, besimtar Allahut subhanahu teala i thotë, o Allah na udhëzo në rrugën e drejtë, në ato çështje në të cilat njerëzit kanë rënë në kontradiktë. Prandaj thotë Profeti alejhi selam, për ditën e xhuma, e humbën atë çifutët dhe krishterët dhe na na udhëzoi ne Allahu subhanahu teala për te këtë ditë. Çifutët të shtunën edhe krishterët të dielën. Edhe shumë çështje të tjera. Shumë çështje të tjera. Gjitha këto udhëzime janë mirësi prej Allahut subhanahu wa taala edhe tregojnë përkrahjen që ka Allahu i madhëruar ndaj besimtarëve. Dijetarët ka treguar Ibn Qayyim al-Jauziyya një çështje që ka të bëjë me mirësinë që i ka bërë Allahu subhanahu wa taala besimtarëve, mirësinë e udhëzimit në veçanti, edhe mirësinë në përgjithësi. Thotë njerëzit kanë rënë në kontradiktë në lidhje me mirësitë që u ka bërë Allahu njerëzve. A janë të veçanta mirësitë e tij vetëm për besimtarët apo janë për të gjithë? Edhe disa thonë që këto mirësi janë vetëm të veçanta vetëm për besimtarët. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa men yuti Allaha wa rasule fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alejhim." Dhe kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, ai do jetë me ata persona të cilëve u ka bërë Allahu mirësi. Kush janë këta? Minen nebijine ue siddikine ue shuhedai ue salihin, të cilët janë profetët, siddikinët, dëshmorët, edhe njerëzit e mirë. Të gjithë këta hykan te besimtarët, kështu që mirësia e Allahut qenka vetëm te këta. Kurse disa të tjerë thonë që mirësia e Allahut subhanahu ta'ala është e përgjithshme, si për besimtarët, si për mosbesimtarët. Prandaj thotë Allahu subhanahu ta'ala, Tregon Allahu i madhëruar për njerëzit dhe u tregon atyre mirësitë që u ka bërë, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse ju do përpiqeni t'i numëroni mirësitë që u ka bërë Allahu, s'do të mundeshit dot. Dhe kjo është për gjithë njerëzit. Edhe ky është mendimi i dytë që thonë, i atyre dijetarëve që thonë që mirësitë e Allahut janë të përgjithshme. Thotë Ibn al-Qayyim, mirëpo e vërteta është që mirësitë janë dy lloje. Janë origjina e mirësive, rrënjët e mirësive, edhe këto i kanë të gjithë njerëzit. Domethënë, ato që janë mirësi bazë i kanë të gjithë. Prandaj, nëse Allahu subhanahu ua tala i bën mirësi një krijese, ai do jetojë, dhe po, po mos ishte mirësia e Allahut nuk jeton dot. Ndërsa mirësitë e plota, shiko, mirësia bazë është diçka, edhe mirësitë e plota, mirësinë e plotë në të gjitha aspektet, e kanë vetëm besimtarët. Sepse mirësia e plotë është që Allahu siç të dha trupin dhe shpirtin, të të hapi dhe sytë që të shikosh rrugën e vërtetë. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam kur po kalonte me me me besimtarët, me me sahabët brenda një kopshi të një të një personi i cili nuk ishte besimtar dhe ishte më duket se ishte çifut ose munafik, po më duket se ishte çifut, Për të shkuar për në Uhud, i tha i than nu i tha besimtarëve ky person i cili ishte i Zoti i, i kopshit, nuk ua bëj hallall nëse ju jeni shokë të Muhamedit me gjithë Muhamedin. Dhe ishte i verbër, se nuk shikonte. I tha profeti sallallahu alajhi wasallam lëreni dhe sepse ky është i verbër si nga sytë edhe nga zemra. Është i verbër si nga sytë edhe nga zemra. E ka ia ka mbulu Allahu syt, nuk shikon dhe ia ka mbulu Allahu zemrën, nuk e shikon të vërtetën, sikurse edhe me sytë nuk e shikon realitetin. Kështu që mirësia më e madhe që i ka bërë Allahu subhanahu wa taala besimtarit është që ai të shikojë të vërtetën me syrin e zemrës së tij. Sikurse syri i një për njeriun është ajo ai mjet me anë të cilit shikon njeriu gjërat, edhe zemra është ai mjet me anë të cilit njeriu shikon të vërtetën. Dhe kjo është mirësia e veçantë që ia ka bërë Allahu subhanahu wa taala vetëm besimtarëve. Edhe këtu del në pah ajeti kuranor që thamë Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhu min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu është përkrahësi i atyre që kanë besuar, edhe rezultatet e kësaj përkrahje janë që ai i nxjerr ata nga errësirat në dritë. I nxjerr ata nga errësirat në dritë. Edhe kjo është mirësia e plotë që ia ka bërë vetëm besimtarëve. Mënyra se si të arrijmë te kjo përkrahje e Allahut subhanahu wa taala. Ajetet kuranore që kanë folur për këtë gjë janë janë të shumta. Ne kemi ajetet e fjalën e Allahut subhanahu wa taala, Allahu wallahu waliyul muttaqin që tregon që mënyra e parë dhe mënyra më kryesore për ta arritur Po i ty, e të jesh i veçantë për të, është i ti të jesh i devotshëm. Ruar edhe sahabët, është të kryesh detyrat dhe të largohesh nga haramet. Ose më ndryshe ka rrit, të cilin ia dhuron Allahu subhanahu wa taala robit, me anë të së cilës njeriu njeh atë që është e ndaluar dhe largohet prej saj dhe njeh atë që është detyrë dhe e kryen atë. Ose siç ka pyetur Omer radhiyallahu anhu, një për ka pyetur një prej sahabëve dhe i ka thënë, "Më thuaj ç'është devotshmëria?" Ai i tha, "O Emirul Muminin, a ke kaluar ndonjëherë në një rrugë e cila ka gjemba, i tha po çfarë ke bërë atëherë? Tha jam përveshur, jam përveshur, domethënë në kuptimin jam përveshur, domethënë kam përveshur rrobat, sepse mbase ka nevojë që t'i kesh t'i mbash rrobat, të mbash trupin mbuluar që mos mos të, të kapin gjembat. Po thotë jam përveshur dhe jam u përpoqja dhe përpiqesha që mos më kapin gjembat. Kështu është devotshmëri. Kështu është devotshmëria i tha. Domethënë që ti kur të ecësh në rrugën për tek Allahu subhanahu wa taala, të shkelësh aty ku e shikon që nuk është e dëmshme për të shkelur. Të kalosh aty ku e di që është e dobishme për ty dhe jo e dëmshme. Kjo është devotshmëria e cila është gjëja e parë dhe hapi i parë kryesor për të arritur këtë këtë gradë të lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Thotë Allahu i madhëruar gjithashtu, wallahu waliyul muttaqin. Gjithashtu thotë thot Allahu subhanahu wa taala në surën Yunus 62-63 dhe ky është një ajet më kryesor në këtë temë. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun që përmendëm më sipër, që evlijat e Allahut dhe ata që janë përkra, të përkrahur prej Allahut të madhëruar, të dashurit e Allahut, të afërtit e tij, të veçantit e Allahut të madhëruar, janë ata janë janë këta që janë evlijat, nuk ka frikë për ta dhe as mërzi. Kush janë këta o Zoti jonë? Del pyetja që e bën çdokush prej nesh. Kush janë këta? Janë ata të cilët kanë besuar dhe kanë qenë të devotshëm. Faktikisht po ta shikosh me vëmendje, nuk është futur sepse për të treguar që pa të dhe mund të bëjë njeriu dhe mund të jetë i lartë i lartë tek Allahu, por është treguar si cilësi e domosdoshme që pa të kurrë nuk mund të jetë njeriu afër tek Allahu i madhëruar. Edhe ideja është që ajo që është mbas besimit, dhe besimtarë ka shumë, po jo të gjithë janë të afërt tek Allahu i madhëruar. Sikurse njerëz ka shumë, por ata që janë besimtarë nuk janë të afërt tek Allahu i madhëruar. Prandaj duhet që patjetër që njeriu të ketë atë gradë të lartë tek Allahu i madhëruar të jetë besimtar dhe të jetë i devotshëm. Edhe devotshmëria është kjo që përmendëm më sipër. Nëse do ta shprehnim ndryshe devotshmërinë, do thoshim që devotshmëria ose rruga për të arritur tek Allahu subhanahu wa taala, për të qenë sa më afër tij është që njeriu të jetë i mirë. Prandaj thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, inne waliji Allahu ledhi nezzelel kitab, waliji, domethënë waliji im, përkrahësi im është Allahu i cili, i cili zbriti librin, wa hua jetewalla salihin, dhe ai përkrah njerëzit e mirë, dhe njerëzit e mirë janë ata të cilët janë të devotshëm, janë ata të cilët i binden urdhrave të Allahut, janë ata të cilët përpiqen ditë dhe natë për t'u afruar tek Allahu i madhëruar, duke e lodhur veten natën, duke e lodhur veten me punë të mira ditë e natë, duke e etur dhe uritur veten e tyre për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa hapi i tretë për të afruar dhe për të rritur këtë gradë lart tek Allahu subhanahu wa taala është ajo quhet el istiqama. Domethënë nuk mjafton që njeriu të jetë vetëm i devotshëm, por është është e domosdoshme që njeriu ta vazhdojë këtë devotshmërinë deri në vdekje. Dhe kjo është një prej çështjeve më të domosdoshme për të arritur këtë lloj grade. Sikurse është një është mrekulli prej Allahut të madhëruar. Prandaj dhe Sheikhul Islam Ibn Taymije, ku ka folur për kerametet, për mrekullitë që u jep Allahu njerëzve të devotshëm, thotë që të ta mundësojë Allahu që ti të jesh i udhëzuar dhe i drejtë në rrugën e tij deri në vdekje, kjo është një prej kerameteve, mrekullive më të mëdha. Dhe unë po e them vallahi, kjo është një prej mrekullive më të mëdha, sidomos në kohët e sotme. Po të shikosh vëlla, ti sa herë del nga shtëpia jote? A ke numëruar njëherë se sa femra do shikosh rrugës? Se sa haram do shikosh? A ke numëruar ndonjëherë gjynahet që ti hyn në to çdo ditë, në çdo moment? A ke numëruar ndonjëherë fjalët të cilat dalin edhe pa dashje nganjëherë, në të cilat i bien haram? E po me të vërtetë ai personi i cili e ruan shikimin e vet nga harami këto ditë, edhe e ruan gjuhën e vet nga haramet, edhe i ruan gjymtyrët e vet nga harami, ky është me të vërtetë domethënë një person të cilit i ka i ka dhënë Allahu një mrekulli në këtë kohë. Nuk po e them këtë lloj gjëje për të treguar që kjo është e pamundur, por me të vërtetë që është mirësi e veçantë që Allahu subhanahu wa taala nuk ia jep çdokujt. Është mirësi. Dijeni që kjo është mirësi dhe nuk është nuk është diçka nuk është një përgjegjësi që është thjesht diçka e vështirë dhe e pamundur për njerëzit, por është një mirësi të cilën po e arrite ke për të qenë një person i veçantë. Prandaj thotë Allahu subhanahu wa taala Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ata të cilët thanë Zoti jonë është Allahu dhe më pas u përqendruan. Ata persona të cilët thanë ata persona të cilët thanë ne besuam ishin shumë. Mirëpo Na thotë Allahu i madhëruar historinë që i ka ndodhur beni Israilëve, kur i kërkuan një profeti të tyre, i kërkuan një mbret, edhe mbasi ua dha Allahu subhanahu wa taala mbretin i sprovoi, edhe shumica e tyre, tha nuk e duam mbret, në një kohë që e kërkuan vetë, kjo ishte sprova e parë në të cilën ranë brenda, sprova e dytë, tha, ky mbret i cili do t'ju vijë që quhet Talut, do t'ju vijë Edhe do shkonin me të në luftë. Nuk vajtën shumica e tyre. Edhe ata që vajtën, u tha mbreti, nuk do pini prej këtij lumi, dhe ai që pi prej këtij lumi, të kthehet mbrapsht, mos vijë me mua. Shumica e tyre piu prej këtij lumi. Ngeli vetëm një pakicë. Një pakicë, një pakicë, një pakicë. Pastaj prej kësaj pakice, Kjo pakicë, kur panë grupin e madh të mosbesimtarëve, thanë, nuk, ka, nuk kemi fuqi dot përpara gjithë asaj ushtrie të madhe, edhe ngeli vetëm një pakicë. Prandaj, subhanallahu është e çuditshme domethënë që ata persona të cilët kërkojnë të mbajnë parimet e larta në fe janë pak. Edhe ata që duan të zbatojnë këto parime prej këtyre janë pak. Edhe ata që sakrifikojnë prej këtyre, ata janë shumë pak. Edhe kështu që domethënë ata që janë të lartë tek Allahu janë njerëz të zgjedhur prej pak, edhe prej kësaj pak pak, edhe kështu me radhë vetëm të paktë janë ata. drejt në këtë rrugë, thotë u zbresin atyre melaiket, ç'do me thënë, u zbresin atyre melaiket në momentet e vdekjes, domethënë që qëndruan drejt në këtë rrugë deri në momentet e vdekjes, u zbresin atyre melaiket, edhe i përgëzojnë ata dhe u thonë alla khufun alla takhafu wala tahzanu mos mos mos u frikësoni për atë që do u vijë. Dhe ky është përgëzim prej Allahut të madhëruar për ta, edhe Ai që hyn në hijen e arshit të Allahut atë ditë, në hijen e Allahut atë ditë që nuk ka hije përveç hijes së tij. Dhe kjo është diçka domethënë tepër e veçantë. Pa të mendosh një ditë që është 50000 vjet. E mendon sa jeton te dynja, ti jeton 60 vjet. Sikur të, të të lejë dikush jo 60 vjet. Një vit të lejë vetëm në diell, po diell, jo në diellin e Shqipërisë, në diellin e Saharas. një vit rresht, as ujë, as ushqim, si të dukej vetja. Po të të lejë 60 vjet, po të të lejnë 50000 vjet, a e kupton se çfarë sa çfarë gjatësie e madhe që është? E kupton se çfarë kohë gjatë që është? E kupton se çfarë vështirësi e madhe që është? Prandaj thotë Hasan al-Basri, që atë ditë do të kputen njerëz, njerëzve do t'u kputen qafat nga etja. Do t'u digjen stomaqet nga uria, do t'i mbulojnë djersët nga tmerri i madh. Në atë ditë, një prej personave që do shpëtojë, do shpëtojë prej këtij tmerri të madh, është ai person i cili e ka dashur një person vetëm për hir të Allahut të madhëruar, ngaqë ai e do Allahun, prandaj e ka dashur këtë person. Gjithashtu na ka treguar Allahu është është një miku jot, një njeriu jot i cili është vëllai jot që e do për hir të Allahut, ka dashur ty për hir të Allahut. Thotë Allahu i madhëruar fa mala na min shafi'in wala sadiqin hamim. Thonë disa dietar që ku kemi thosur se na ndërmjetësoi dhe as një shok të ngushtë. Tregon që shoku i ngushtë nëse ekziston dhe është besimtar, e ndihmon njeriun që të dalë nga zjarri i xhehenemit. kur ti e do të prit Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo tregon se çfarë gradë të lartë ka ai person i cili e do njeri për hir të Allahut dhe ku e çon njeriun sa lart e çon njeriun kjo gradë tek Allahu i madhëruar. Që ta duash një person për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është një prej punëve më me vlerë. Prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Thot një prej hallkave më të forta të besimit, se besimi përbëhet nga hallka. Dhe këto hallka disa janë të forta, disa janë të dobëta në bazë të punëve që ka njeriu që bën ai. Thotë është dashuria për hir të Allahut dhe urrejtja për hir të tij. Dhe sa më të fortë ta kesh ti dashurinë për Allahun, dhe sa më të fortë ta kesh urrejtjen për hir të tij, për hir të tij dhe jo për hir të diçka tjetër, aq më i fortë është dhe besimi jot. Lus Allahun e madhëruar që të na mundësoj të arrijmë këtë gradë të lartë tek ai. T'na marrë shpirtin tonë duke na sjell melaike dhe duke na përgëzuar me këtë gradë të lartë, të cilën kush e ka është me të vërtetë njeri i veçantë për është një njeri i veçantë me të vërtetë me peshore që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala krijuesi i universit. Lus Allahun e madhëruar që të na bëjë dobi me ato që thamë, t'na bëjë prej atyre që i zbatojnë ato që thonë dhe përfitojnë prej atyre që dëgjojnë, Allahu ua shpërbleftë me xhenet të gjithëve.